Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Բնակելի շենքերի բնակիչները բնակարանների սպասարկման դիմաց վճարում են բնակարանային շահագործման տնտեսություն փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ Շենքերի առաջին հարկում ոչ բնակելի տարածք զբաղեցնող իրավաբանական անձինք վճարում են շահագործման վարձ։ 2021 թվականին վարձերի հավաքագրման ցուցանիշը կազմել է 86%։ Սովորաբար նոր տարվա առաջին երամսյակում այս ցուցանիշը շատ ցածր է լինում։ Ընկեր ընկերության տնորեն Արմեն Ավակյանը հաճելիորեն զարմացած է։ 2022 թվականի առաջին երկու ամիսներին 104%-ով հավաքվել են վարձերը։ Պարզ է, սա նշանակում է, որ նախորդ տարիների պարտքերի որոշ մասը մարվել է։ Նման ցուցանիշ գրանցվել է մեր աշխատողների հետևողականության շնորհիվ, ասում է տնորենը։ Նրա հավաստմամբ բնակիչները ոչ բնակելի տարածք շահագործող իրավաբանական անձանց համեմատ պարտաճանաչ են սպասարկումը կատարում է նույն ձևի, նույն շենքի որոշ խանութներ կամ որևէ տարածքներ չեն աշխատացնում եւ բացատրում է դրանով սեփականատերը, որ չեմ աշխատում, չեմ ուծում կամ նաև կա, որ ասում եմ, ինձ համար ինչ է քանում, մենք գտնում ենք առաջի հարկում ինչպես չի օրինակ տանիքի վերանորոգումը կամ մուտքի սանիտարական մաքրման աշխատանքները բացատրում են դրանով եւ չեն մուծում գումարները։ Նույն ձևի կարող է նաև առաջին հարկում բնակվող բնակիչը արթարանալ եւ բնակված չմուծել նույն տրամաբանությամբ։ Իհարկե դա ուղղակի մարդկային չափանիշների հետ է երևի կապված։ Նրանց հետ ունեք պայմանագիր կնքած։ Դա ոչ բնակելի տարածքներ ունենք ընկած եւ կա որ հրաժարվում ենք ընկել։ են բայց դուք դարձյալ սпасարկում եք։ Իհարկե, նույն շենքն է սпасարկում է հավասար եւ տանիքա վերանորոգում եւ մուտքա սանիտարական մակրոն նկուղի մակրման աշխատանքներ են իրականացնում, նաեւ ծխնելուզների եւ օտապոխիչ մակրման աշխատանքներ են իրականացնում։ Իսկ նրանք սпасարկում ասելով ինչ են ակնկալում սпасարկման տակ, ինչ են հասկանում, որ բնակշահագործման տնտեսությունը չի կատարում։ Ունենք պայմանագրեր, որտեղ կետ առ կետ գրված է ինչ աշխատանքներ է իրականացնում ԲՇՏ-ն, իրենք կոնկրետ ուզում են, որ ԲՇՏ-ն իրականացնեք իրանց օբյեկտի հետ կապված որեցե աշխատանք։ Այսինքն, այսինքն նորոգում եւ այլ աշխատանքներ, բայց ԲՇՏ-ն իրականացնում է ընդհանուր օգտագործման տարածքների վերանորոգում եւ սանիտարակամարկման աշխատանքներ կան տարբեր ձևերի աշխատանքներ, որ կապված են եւ առաջի հարկի հետ եւ նկողային եւ վերջի հարկերը կամ դա նույնն է, որ ենթադրենք օթային տագնապի ժամանակ տարածքը վարձակալողը չի իջնում տվյալ շենքի նկուղ պատասխանելու համար։ Իհարկե իջնում է, ես նշեցի, որ մենք իրականացնում ենք ընդհանուր օգտագործման տարածքների եւ վերանորոգում եւ սանիտարական մաքրման աշխատանքներ։ Հրաժարվում են պայմանագիր կնքելուց։ Տարածքը օգտագործում են, սպասարկման դիմաց ոչինչ չեն վճարում։ Ելքը որն է Երևի թե օրենքի պակասություն թերի չկա կետ, որ պետքա պարտավորել բնակչին կամ իրավանական անձին կնքել պայմանագիր կոմունալ տնտեսությունների հետ։ Կան իրավաբանական անձիկ, ովքեր չարամտորեն խուսափում են վճարել սպասարկման դիմաց։ Իհարկե կան եւ բնակիչների կողմից եւ իրավաբանական անձերի կողմից կան տվյալ դեպքում ընկերությունը իրավունք ունի, եթե կա իհարկե պայմանագիր կնքած դատարան դիմել։ Այո, մենք ունենք իրավաբան, որը զբաղվում է այդ հարցերով, դիմում է դատարան։ Կան, այսօր դատարանում գործեր կան։ Հիմա չկա, քանի որ հուսափող չկա, լուրջ, բայց դեպքեր եղել է, որ դիմել ենք դատարան եւ պահանջել մեր գումարները։ Արկադրաբար գանձվել է, բռնագանձվել է գումարը։ Այո։ Բնակելի շենքերի ծխնելույզների եւ օթափողիչ անցքերի ստուգումն ու մաքրումը բնակշահագործման տնտեսության պարտականություններից են։ Հունվար ամսից իրականացնում ենք ծխնելույզների եւ օթափողիչ անցքերի մաքրման աշխատանքները կոնկրետ Հեքիմյան, Իսակով եւ Մաշտոց փողոցներում։ Միջև աշխատանքները սկսելը մենք տեղեկացնում ենք բնակիչներին, որ շենքում մտնելու են եւ մաքրման աշխատանքներ է իրականացվելու այս պահին արդեն 31 շենք մեր կողմից մաքրվել են եւ ստուգվել են Վերջին տարիներին ընկերությունը կատարում է եւ շինարարական պատվերներ։ Դա նրա ֆինանսական աղբյուրներից է։ 2022 թվականին հունվար ամսին մեր կողմից իրականացվել է Հեքիմյան 8 դեպի մուտ տանող աստիճանների ծածկի եւ տանիքի նորոգման աշխատանքներ։ Դիմում են բնակիչները, կան աշխատանքները, որոնք ֆինանսապես հնարավորություն ունենք, իրականացնում ենք մենք, բայց հիմնականում պատվերը տալիս է քաղաքապետարանը։ Իսկ պատվերները այն չափ են լինում, որ հնարավոր լինի եկամուտ ստանալ։ 2021 թվականին բնակչարգործման տնտեսության կողմից իրականացվել է տանիքների վերանորոգման աշխատ հիմնանորոգման հիմնանորոգման աշխատանքներ եւ այդ աշխատանքներից մենք եկամուտ ենք ստացել, որով մեր դիֆիցիտը ֆինանսական որոշ տոկոսով լրացրել է։ Ինչ շենքեր են դրանք, որ տանիքները հիմնանորոգվել է։ Հիմնականում եղել են առանձնատներ համապատասխան մասնագետներ ունեք, նորոգող վարպետներ ունեք, որ նման աշխատանքներ կատարեն, թե վարձում եք մասնագետներ ունենք, բայց իրենք չեն հասցնի իրականացնել այդ աշխատանքները, իրանք զբաղվում են մասնակի վերանորոգման, դրսից շուկայից մենք հravirել ենք մասնագետներ եւ իրականացրել այդ աշխատանքները։ Որքան էլ զարմանալի, Ստեփանակերտցիներից ոմանք չգիտեն բնակչագործման տնտեսության գոյության մասին։ Կարծում են, թե խորհրդային ժամանակներին բնորոշ կառույց էր, որը դադարել է գործելուց։ Մի անգամ մեկին ասացի, ինչ որ հարց էր նրան հուզում, ասացի, որ դուք կարող եք դիմել բնակշահագործման տնտեսություն։ Զարմացավ, միթե բնակշահագործման տնտեսություն գոյություն ունի։ Եվ ընդհանրապես, ինչ հարցերի դեպքում կարող է բնակիչը դիմել բնակշահագործման տնտեսություն։ Դեպքեր եղել են իմ պրակտիկայում, որ բարձրաստիճան չինովնիկ, որ հարց է դրվել, որ ԲՇՏ-ն ասելա, տենց հիմնար կա հիմա, կան տենց մարդիկ, որոնք որ չգիտեն։ Ասեմ, որ մենք իրականացնում ենք տարբեր աշխատանքներ, մի անգամ էլ ասեմ, որ իրականացնում ենք տանիքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ, մենք իրականացնում ենք ծխնելուզների եւ օթափողիչ անցքերի մաքրման եւ ստուգման աշխատանքներ, մենք իրականացնում ենք աստիճանների, աստիճանավանդակների սանիտարական մաքրման աշխատանքներ, մենք իրականացնում ենք նուկուղների մակրման աշխատանքներ իրականացնում ենք մասնակի էլեկտրոցանցի ներքի փոխարինման կամ վերանորոգման աշխատանքներ։ Որ մասում ներքին, որ մասում։ Բնակարանի ներսում մեր պայմանագրի մեջ գրված է այդ պունկտը։ Նման կետ կա կա պայմանագի չի կնքում ու դարձում չների բնակի չի պայմանագիր է կնքում բայց միջև ստորագրելը նույնիսկ մի անգամ չի էլ ցանոթանում պայմանագրի կետերին կան շատ բնակիչներ որոնք հրաժարվում են կնքել պայմանագիր բայց արտաճանաչ մուծում են գումարները հիմնականում տենց է պայմանագրից խոսափում են շատերը խուսափելու պատճառը ըզես որն է Ինչ է պարտավորեցնում ընկերությունն իրենց, որ հուսապոնթակարակա։ Չգիտեմ, 20% տենց խաղա, որ չեն կնքում, բայց պարտաճանաչմություն։ Իհարկե կան դեպքեր, որ բնակիչը կնքել է մեզ այդ պայմանագիր, բայց որոշ պատճառներով չի մուծում։ Հրաժարվում է։ Հրաժարվում է մուծել տենց խնդիրներ է դինում մեր արջև, որոնք որ մեր կողմից հնարավոր չի իրականացնել այնպիսի պահանջներ է դնում, որոնք պայմանագրում նշված չեն այդ կետերը։ Իհարկե, հիմնականում դա կապված է կապիտալ վերանորոգման հետ կամ տանիքի կամ որոշ հարցերի։ Բայց նման բան չկա, չէ՞ պայմանագրում կա։ Չէ, իհարկե չէ, մեր հիմնականում մասնակի վերանորոգման աշխատանք։ Նաև բնակարանների, թե միայն տանիքի։ Հիմնականում դա ընդհանուր օգտագործման տարածքներին է վերաբերում, մուտքերին փոքր մոքր վերանորոգման աշխատանքների իրականացման, կապված վաղի մուտքերի կամ ֆասադի։ Մուտքերը վերանորոգելու համար բնակչագործման տնտեսությունը այսպիսի պայման է դնում։ Բնակիչները 25%-ը գումարի տան, որպեսի գործը սկսեք։ Հիմնականում չի գործում, քանի որ իրանց պահանջված կարգը վերանորոգման գումարները մեծ են եւ չեն համաձայնում բնակիչները 21 թվականին չեք վերանորոգեն։ Ոչ մի մտք։ Չէ։ 25%-ը մի կողմ դնենք ձեր հնարավորությունների սահմաններում։ Հնարավոր չէ ասենք գոնե պատերը թարմացնել։ Տենց աշխատանքները մեր կողմից իրականացնում է, ես նշեցի, որ 1 քառակուսի, 2 քառակուսի վերամոլոքում հնարավոր է, բայց քանի որ մեր շենքերի մուտքերը գտնվում են ամխտար վիճակում, կան հին շենքեր, որոնց շահագործման ժամկետը անցել է, մեծ գումարների հետ է կապված հնարավորություն ենք էլի վերանորոգել։ Պետք է իրականացնել կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ։ Եթե կարողանան բնակելի շենքերը պատշաճ մակարդակի նորոգել, ըստ երևույթին այդ դեպքում հնարավոր կլինի համատերություններ ստեղծել։ Եթե կատարվի այն աշխատանքները, բազմամնական շինքերի տանիքները փոխվի, ջրամատակարարման գծերը, ջրահեռացման գծերը, մուտքերը, նուգողները վերանորոգվի, իհարկե հնարավոր է ստեղծել համատիրություններ եւ բնակիչների կողմից պահպանել շենքերը։ Ստեփանակերտ քաղաքում Հեկիմյան 2B շենքը ընդունել է համատիրության օրենքը, բայց նոր հրաժարվել են եւ այսօր սպասարկումը իրականացնում է բժշկը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հակոբ Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցը նոր տեխնիկա եւ սարքավորումներ ունի։ Դրան գնվել են բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմավարական պլանավորման կենտրոն հիմնադրամի նախաձեռնությամբ անցած տարվա դեկտեմբերի 10-ին Արցախում առաջին անգամ անցկացված հերոստամարաթոնի ժամանակ հանգանակված միջոցներով։ Մեկ տեղեկություն քրեական աշխարից Արցախի հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հերթապահ մասում մարտի 5-ին հաղորդում է ստացվել Converse Bank Փակ բաժնետիրական ընկերության Ստեփանակերտ մասնաճյուղի նախադրամապանակից անհայտ անձի կողմից 1 միլիոն Հայաստանի հանրապետության դրամ գողանալու մասին։ Քրեական հետախուզության վարչության ծառայողների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ ողջվել է, որ գողությունը կատարել է նշված բանկի աշխատակից Ստեփանակերտ քաղաքի 34-ամյա բնակիչը։ Գողոնի մի մասը արգրավել է, նախաքնությունը շարունակվում է։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի մարտի 11-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։